допоміжний цех, притулок для трьох верстатів, на яких виконувались особливо точні операції. Верстати стояли в ряд, і над першим із них, ближчим до коротшої стіни, висіли у два ряди вимпели, де золотим по червоному було накреслено дуже високі й почесні слова чоловік, що працював на верстаті під вимпелами, не звертав уваги на нас аж із якоюсь виключною демонстративністю. Слова було чути крізь свист верстата. Раптом сніг тірарам тарарам на зеленому листі. Анатолій Георгійович торкнув токаря за спину. Тірарам, сказав той, назираючись, сніг як сміх на зеленому листі, і зупинив верстата. Піднявши захисні окуляри на чоло, оглянув годика гостей втомленими мудрими очима. Володимир Сергійович Окунь, сказав годик із великою урочистістю. Наша гордість, лівша наш. А це письменники. І заступник директора почекав, доки представник робітничого класу потисне руки шістьом представникам трудової інтелігенції. Я ще раз глянув на обличчя Володимира Окуня. Воно нічим не змінилося. Очевидно, відомий токар звик до таких візитів. Коли ми вітались, то зустрілися поглядами. І несподівано токар усміхнено підморгнув, швидким рухом стиснувши мені пальці. Читали поеми Печенюка? перехопив ту усмішку Анатолій Георгійович. Він у мене в Гринівці буває нечасто, а пише так, наче родом звідти. Приходьте на зустріч у червоний куток. Маєте час? бо печенюк же не щодня буває. Дуже не люблю такі розмови, тому обвів поглядом п'ятьох своїх супутників і двох робітників, зосереджено похилених над верстатами. А що? хвацько видихнув я. Ми можемо і тут просто. Що ви, що ви? Годик замахав руками. Ми ж бо готувалися, там люди чекають із букетами, а ви як думали? Один із робітників, молодий хлопець, чомусь вирішив, що Анатолій Георгійович звертається до нього і запитально звів брови, не зупиняючи верстата. Заступник директора заспокійливо заперечно кивнув робітникові і глянув на годинника. Ходімо, зачекайте сказав тоненьким голосом дитячий поет Віктор Розкутий і простягнув книжку, де на обкладинці було намальовано полуницю, ведмедя та піонерів. Я дарую цю книжку вам на згадку про нашу зустріч і мрію, щоб ваші діти. У мене дітей немає, повільно вимовив Володимир Сергійович Окунь. І все одно не розгубився Віктор Розкутий, і все одно я дарую вам цю збірку на щастя і радість, на нові успіхи в особистому житті, в праці, у навчанні. Ви вчитесь? А я інженер, тобто маю інженерний диплом, сказав Володимир Окунь. Він узяв книжечку з долоні розкутого, потиснув руку, з якої взяв книжечку, і ввійшов у наш гурт. Ви тут бували? Ми мовчали. Значить, не бували, сказав токар з інженерним дипломом. А тут і є на що подивитися і. Та хоча б і сам Володимир Сергійович, перехопив нитку розмови годик, знаєте, що він робить? Серце електронного мікроскопа, полісні наконечники точить там акуратність не бувала. Ось цей верстат, старичок наш.